для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Дужы шыракаплечы, у кепцы схвацка сунутай на вуха, Яўхім павярнуўся спіной да стала і цвёрда рашуча тоючы нейкую пагрозную пэўненасць, рушыў к сенцам. Стары глушак захінуў кажух і, чуючы, што ўсярэдзіне ўсё яшчэ дрыжыць ад гневу і лютасці, сеў, заўважыў, як ціха стала ў хаце. Калі трэба было ціснуцца, прэць тут у гэтай духаце то хоць бы для гэтага моманту, усе няхай бачаць, што ён так сабе не папусціцца, не дасць за нідашто абабраць сябе. Уньяньхім, гэты Яўхім маладзец, так удала выйшаў. І пра ўправу ў час сказаў унь, як астыля многія ўсё-ткі баяцца. У глушака зноў ажыла надзея. Можа быть, не осмелится брать, отмовится. Сорвется все, можа. Миканур собрался говорить знов, але его опередил зайчик. «Е тут неясность одна», — сказал зайчик. «Якая неясность?» — спытал Миканор. «А такая. Ты, Миканор, камабыть, просветлишь я е. Ну, як старшиня. Землей етой заодно Миканорка коней наших не прырэжуць. Дураслівае пытанне гэта абазвалася смешкамі, асабліва сярод моладзі, дзе зайчык штукар быў неабы якой пашане. Смяяліся не толькі таму, што ён ужо сказаў, але загадзяй таму, што яшчэ выкіне, ведалі, што зайчык вымудраў нешта. Меканор, захоплены спрэчкай з глушакамі, не адразу зразумеў дзіўнае пытанне, и смешок. «Про что это вы кажете, дядько?» «А ось я пытаюся», — протягивал зайчик. «Ну, коней тым, которым прирозаюць землю, не прирежуть заодно?» Под смешки зайчик растлумачил. «Ну, кому, мавляў, коня? А кому пау коня? Кому чвертку? Кому хвост, а кому грыву?» «Дятел, тут табе не вячоркі» строга аб'явіў яму дубадзел. О, дык я сам бачу, гэта не вячоркі, адказаў зайчык. Ну бачыш, дык няма чаго крыўляцца. Сур'ёзнае дело разбіраем, і это табе не камедія. О, хто ж кажа, што кумедія, адказаў зайчык. Кумедія, это ўся гаворка ваша пра зямлю і пра перадзел. Зайчык не даў дубадзелу перапыніць сябе. Што мне тая зямля, як я коня наогул не маючы ўсё адно абрабіць яе не магу глушак асцярожна але задаволены кіўнуў але ж стрымаў сваё слово зайчык заступіўся і таксама у пару падумаў стары глушак і ён падумаў што трэба будзе неяк аддзячыць яго за гэта каб падахвоціць на другі раз тут ужо праўда адзначыў сабе ў тым як казаў зайчык чулася не толькі жаданне памагчы яму глушаку, але і боль за сваю няўдачу. Але глушак гатоў быў дараваць гэта, а ўсё-ткі памог зайчык. Ну, чым я засяваць яе буду, еду вашу зямлю, калі дзеці ад вясны з дубовай кары пухнуць. Светлыя зайчыкавы вочы па чарзе прабеглі па меканору, дубадзелу, зубрычу. Дак кеб не пухлі яны, зямлі трэба, следовательно, як думаеце? Павучальна адгукнуўся Андрэй Руды. А, это мне напамінае байку пра таго дурня, працягваў зайчык. Ён купіў залатую, як у пана міску. Сеў каля яе і думаў, што яна сама карміць будзе, а яна зямля як карова дасе ёй накорміш, дык яна табе дасць. А што зямля етая? калі з яе нічога мне. У хаце згодна загаманілі, і глушак падумаў: рады былі б, хіб да зямелькі дашча коней дадалі і насення чужога. Пажадаў зларадна: Трасцы вам, а не коней, падавіцеся вы этой зямлёю палыном ды да лебядою абсейваючы. Радасці у глушака, аднак, не было увайшоў душу неспакой, каб барані Бог хэўру гэтую ненажерную на коней і на насенне яго не напусцілі. У трывозе стары глушак зірнуў на зайчыка інакш з падазрэннем. О ну, памочнік называецца, адной рукой здаецца выцягвае, а другой як бы утапіць гатоў. Thank you. А я скажу, что дядька правильно кажа, згадзіўся з зайчыкам Меканор. Набыўшы зямлі не сакрэт з бяды яе не выкруцісся. Дык от жа я і казаў, што кебадоліць ліха гэтае, згуртоўвацца трэба, разам усёй грамадою ваяваць, таварыства арганізаваць на ўсё сяло, насенні, якое ў каго е, разам сабіраць, сабіраць грошы са ўсіх разам, разам коней купіць усё разам. Міканор гаварыў горача, пераканана, але слухалі яго большасць людзей ці недаверліва ці нават непрыхільна. Чым больш ён гаварыў, тым больш рос нездаволены гоман. Пачуліся воклічы. Ну, зноў я тае таварыствы, як не надакучыць ей Богу. Грэблю не кончылі яшчэ таварыство. От скажы ты прычапілася да чалавека гэтае таварыство. Унь прыйдзе маслак, ён арганізуе табе таварыства, крыкнуў нехта, на тым свеце закайся. Думка пра маслака, мабыць, увесь час на сходзе жыла між людзей, бо пры напамінку пра гэтага бандыта усе заварушыліся, загаманілі толькі аб'ім. Меканор прабаваў перасіліць гамонку. Ну ўсё это з таварыствам страшна толькі таму, што яшчэ не спробавалі. А як паспробуем пажывём, дык кеп хто хацеў, потым ад таварыства не адарваў бы, і ён апярэдзіў шум пярэчання. А што да маслака, то тут не сакрэтнічая выдумка. Сумна некаму без маслака звонкім голасам падтрымаў меканора Хоня. Ну, ажывіць захацелася, дадаў Алёша губаты. Брахня, заявіў дубадзел. Ось як заявіцца сюды пакажа брахню, сказаў нехта. Чыкацца ён не будзе. Чарнушка папрасіў няхай прадстаўнік з вуласці растлумачыць нам пра маслака. Тады зубрыч устаў і усміхнуўся. Ну я проста здзіўлены тым, якую ўвагу вы даеце нікаму пігмею нікаму адшчапенцу, які туляецца ў балоце. Няма нікога тут, заявіў зноў дубадзел. Плёткі ўсё это, што маслак жывы. Ну вось я таксама лічу, што плёткі, дадаў зубрач. Ды калі б і праўда была, калі б сапраўды ён дзейнічаў, ну вось тут ніякіх падстаў для панікі для страху ўсё роўна няма. Ён адзін іх. Нікчэмныя адзінкі, а вас, вунь колькі, легіён, за вас уся краіна, уся армія, увесь народ. Ёсць каму за вас заступіцца. Заступіцца, заступіцца, зноў сказаў нехта. Ды да і пакуль тая заступка прыйдзе. І вось і раней заступнікі былі. От бо перапужаліся ўсе, пакпіў Хоня, аднаго духу маслаковага. Значыць, у воласці та сказаць нічога не неізвестна пра эту асобу прамаслака і яго атрад, хацеў дабіцца яснасці Андрэй руды. Ну, я шчыра кажучы, не цікаўся гэтымі весткамі, сказаў зубрачалі, думаю, што калі б яны былі, то мяне папярэдзілі б. Аднак, вярнуўшыся, я праверу іх, і калі будзе патрэба, абяцаю прыняць адпаведныя меры. Пакуль вы гэтыя меры прымеце, так ён спраўдзіць сваю гразьбу сказаў нехта. Сказаў, накорміць зямлёй, ну вось і накорміць. Няўжо вы, лагодна здзівіўся зноў зубрыч, настолькі напалохаліся здані нейкага маслака, што ад землі ўпарадкавання, ад таго, каб навесці парадак у карыстанні зямлёй гатовы адмовіцца. Ну, калі з гэтай лапіны зямлі губіць сябе, То хай яе чорт бярэ. Зноў сказаў нехта ззаду: Дружыну сарганізаваць трэба. Крыкнуў хтосьці з хлопцаў не паткнуўся б, а паткнуўся б так далі па зубах. Зубрыч пахваліў хлопцаў, а потым мякка з дакорлівай усмешкай загаварыў пра тое, чтобы як адносяцца да землеўпарадкавання, як некаторыя тут на сходзе, гэта паказваць поўную сваю несвядомасць непавагода дзяржаўных інтарэсаў дзяржава даўно хоча навесці парадак у землекарыстанні знішчыць анархію знішчыць самавольства і абавязак кожнага сумненнага грамадзяніна усямерна памагаць ажыццяўленню гэтай вялікай мэты глушака аж злосць узяла так стараўся за гэтую дзяржаву валасны упаўнаважаны Усё толькі і знаеш, што дзяржава да дзяржаўныя інтарэсы падумаў глушак, як знаў угадаў бацьку роднага для дзяржавы сваёй не пашкадуе. А ўпаўнаважаны з воласці працягваў гаварыць. І гаварыў ён лёгка, прыгожа, Відаць было разумна вучаны чалавек і слухалі яго ўважліва, даверліва, але чым больш слухалі, тым больш станавіліся маўклівыя, асцярожныя да гэтай не так мужыцкай, як дзяржаўнай справы землеўпарадкавання. І як не хваліў упаўнаважаны яе і дзяржаву, асцярожлівасць у народа не толькі не прападала, а мацнела. Вядома, тут былі нямала вінаваты чуткі пра бандзіта маслака, але прыезджы, заўважыў так глушак, таксама даў хібу перастараўся, заступаючыся за дзяржаўныя інтарэсы, як не высельваўся, не так паправіў становішча, як астудзіў і затуманіў людзей. Старательны ты вельмі, падумаў глушак, распінаешся за сваю савецкую ўладу, А таго не знаеш, як да мужика падступіцца, Чым жа яго спакусіць? А ўсё-такі, мабуць, з етам перадзелам пачакаць лепей, прамовіў разважліва чарнушка і ў глушака зноў ажыла надзея. Не чакаць, а канчаць трэба, крыкнуў зноў Хоня з месца. Яму не давялося сказаць больш ні слова, бо раптам ускочыў нецярплілы, ашалелы Васіль. Чакаць, чакаць, усё чакаць. Крыўда, роспачы, лютасць кіпелі ў яго лямантце. Дакуль жа ўсё это будзе чакаць ды чакаць. Усе ўсё да даўно ўжо парабілі это, а мы ўсё чакаем. Чаго чакаць? Дык пакуль жа мы будзем мучацца. Каму каму? А табе можна было б і памаўчаць, заявіў ларывон. Забуў, як вадзіў. Забуў, не забуў, а толькі, дакуль жа это ўсё будзе. Добра которым земля, як земля, у мяне пясок адзін зелле і той расці не хоча, нічога не расце. А ў мяне? Да глепей, падтрымаў яго адзін голас. А ў мяне? Ён жа праўду кажа Васіль. Ну ось, як бы ўзрадаваўся Васіль. Ён увесь аж гарэў, гатоў быў, здавалася, люта кінуцца на кожнага, хто стане насуперак. Падтрымка людзей паддавала яму смеласць ужо не распача крыўда, Абурэнне пачуліся ў яго голасе, дакуль жа мы будзем гнуцца на адным пяску, а другія будуць сабе як паны раскошувацца. І это хіба так трэба. Вось это па савецкіх законах. Так гаварыў Васіль. І ў хаце хівалі галовамі, гаманілі згодна. А многія слухалі са здзіўленнем, першы раз бачылі Васіля такім, чулі такога на людзях аглушака поўніла злосць і ён адчуваў надзея яго апошняя надзея гіне ну няхай хто што там думае а толькі по-мойму трэба кеп пароўна ўсім было кеб у нас была зямля як зямля а не пясок адзін людзі зноў зашумелі і василь збіўся хацеў бы сесці дзе выпрастаўся ціха а А потым рашуча аб'явіў: як хто, А я ад зямлі не адмаўляюся. Глушак бачыў, як гарэлі вочы ў хлопца. І пасля таго, як ён змоўк сеў, старога ж душыла ад гневу ад бяссілля, мала каго за сваё жыццё, Ён ненавідзеў так, як зараз гэтае хлапчанё, шчанё гэтае прагавітае гадзяня. Няма на цябе кала, думаў ён пра дзятліка. Ніякай надзеі на ўдачу цяпер не было, і лютасць, нянавісць яго мяшаліся з болем. Пасля таго, як Меканор дачытаў, колькі ў каго знойдзена лішняй зямлі, спрэчак аб тым, калі пачынаць перадзел, ужо не вялі. Амаль усе адразу быццам здагадаліся. Заўтра. Васілю гэтыя дні таксама было багата трывогі. Было яе многа да сходу. Жыла і набілася ў ім на сходзе, з ёй жа падаўся ён і дадому, несучыў сабе цэлую буру сумненняў, неспакою недавер'я. Гэтая трывога, спачатку няпэўная, няясная, перамешаная з радасцю з добрымі марамі з'явілася ў ім, калі ён пабачыў, што камісія пайшла, па хатах. Цешачыся тым, што жаданы перадзел усё ж збудзецца, гадаючы колькі пяройдзе яму зямлі, Васілій разам з тым непакоіўся, каб які-небудзь хлопец не абышоў яго, не схітравалі, не абдзялілі яго, не падманулі і на людзей абраных у камісію ён глядзеў з надзеяй і асцярогай і як бы гадаў, што яны прысудзяць яму. Сярод гэтых людзей найбольш турботных думак даваў яму ганнін бацька чарнушка, які здавалася Васілю цяпер не можа быць, каб не стаў заступацца за карчоў. Яны ж сваякі яму і тым самым падрываць васілёвы шанцы на удачу. Праз некаторы час камісія не абмінула і Васілёвай хаты. Перамерыла і яго поле. Васіль сам гаварыў, што калі яны запісвалі, колькі ў яго зямлі і якая сям'я, хадзіў побач, хадзіў і перамерваў паласу разам з імі. У тыя дні, як ніколі была ў яго ахвота пасябраваць з меканорам і не праходзіла дня, каб Васіль, раз, а то і два не зазірнуў да свайго суседа. Але Меканур дома сядзеў цяпер рэдка. Не раз даводзілася гаманіць адно са старым дамецікам, ад якога не было ніякай карысці. Праўда, ад сустрэчным меканорам добрага было немнога больш. Меканор неяк заважнеў нешта, таіў у сабе не выказваў вельмі зычлівасці. Толькі і дазнаўся Васіль, што ў каго-нікаго, -каго знайшлі ўсё ж такі лішкі і што павінны прырэзаць мо з паўдзесяціны, але якія будуць гэты паўдзесяціны зямля ці пустэча ён так і не ўведаў. У меканора на ўсе выпады быў адзін адказ. Ну вось сход збярэцца, камісія памяркуе, І Васілю было відаць, што на якую-небудзь асаблівую прыхільнасць спадзявацца не трэба. Гадаючы, якім бокам павернецца да яго доля, прызвычаены чакаць горшага, ён у думках не раз і не два, нядобрым словам памінаў міканора. мне. Повела б я свою мамку, посадила б свою мамку на часовым ганочку. Говори А як мамачка жыва, як мамачка жыва, мне дарожачка міла. У А як мамачка памрэць, а як мамачка памрэць, дорожачка зарастеть. Зарастеть дорожачка, зарастеть дорожачка, ельничка, бережничка. Бережничка. Ельнічкам бярэжнічкам, ельнічкам бярэжнічкам, дробненькім сасонічкам. Ой ты гай жа ты мой гай, ой ты гай жа ты мой гай. Подымай вече ў гору. Падымай вече ў гору, падымай вече ў гору, расчышчай мне дарогу. Расчышчай расчышчай мне дарогу, А як мамца ў госці іду. А як мамца ў госці іду, А як мамца ў госці іду і дарогу, Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа Людзі на балоце. Выканаўца артыстка Лікапташук.